Maitasuna eta patriarkatua festibalaren bi erdat nagusiak izango dira. Bikote heterosexualaren irudika pen kulturala galdezkatzen txoiatuko dira Amaia Rodriguez pafeko kidea. Azken finean sistemaren parte gira. Gu patriarkatu deitzen dugun sistema horrek baditu hainbat adar, hainbat beso eta pertsona bakoitzaren ezaguarrien arabera be sartzen da zure bizian ez nolabait esateko ez dugu hautatzen eh, norma ite dugun batzutan ez du ez gara usartzen maite dugun horrekin eh, publikoki eh, zerbait egiten edo badira hainbat eh, ertz gurtzatzen direnak dela orientazioa, dela eh, ezgaitasun fisikoak, dela arraza. Horregatik feminismo interseksionalista zera hitz egiten dugu. Victor podcast egilea Celine Bessier soziologoa dota Mariluz Esteban EHUko e erakaslea orotara ama bost parte hartzaile horbilduko dira baionara. Larun batarekin bi main inguru proposatuz, dienofa beroko erigoin pa Hafeko kidea. Lehen mai inguruan bikotea jemanari begiratuko diogu, ohartzeko azkenean osagai hortan ere, espazio hortan ere eh, bideratzen direla zapalkuntza bide desberdinak. Eta nola eh, sistemaren parte den einean, ebe bikotea ere baden leku bat nun uh, ebedena ez den eder eta nun zapalkuntza dinamikak bideratzen diren. Festivalak bestalde diru kanpaina burutu du azken hilabete hauetan, iru euro bildu ondoan, festivalaren sajera presio librean ezartzea erabaki dute, Claire Lataiad pafeko kidea. Nahi dugu uh, denendako izaitzea, bai uh, genero guziendako, bai ere moltsa guziendako ere bai importanta da, zenta batzuetan uh, ezin dugu beliburu bat erosi, sinema radioan, beraz entzatzen gira zerbait proposatzea denendako. Larun bat gaua besta giroan iraganen da, antzerki performantzia altxalili kuirka baretarekin, bai eta parkasien eta zetkin taldean kontzertuekin.